ugusubiza ku murongo abashingwa abashingwamanza bataye umurongo ni by'inzego z'abashingwamanza zigiye gushimikira ko muri uno mwaka w'ubutungane kuri uyu wa gatanu igenekezo rya cumi niho hatangujwe isekeza ryo gupima umugera wa coronavirus abanyeshuri n'abakozi bo mu mashuri y'uburaro muraza gutega abiri uko byari byifashe mu ntara ya ngozi ubushyiranganji mu byo bujejwe harimo igitoro ngo bugiye gukurikirana hagufi ibijyanye n'iyinjizwa hamwe n'urudandazwa ibibanza bitanu ni’byo byatangujwe byatangujwe kuri uyu wa gatanu gupima umugera wa corona virus abanyeshuri n'abakozi bo mu mashuri afite uburaro aho ni mu ntara ya ngozi ku kibuga cy'umupira w'amaguru agasaka kiri iruhande y'ibiro by'intara abanyeshuri eka n'abanyagihugu basanzwe harimo n'abapolisi barenga ijana eh, hari nk'igihe cy'isaha zitatu z'agatondo niho bari bari abo banyagihugu bakavuga ko baje kubera mu muryango usanga hari uwurwaye yatowe uwo mugera wa covid cumi n'icyenda apolinaire muzagara aho mu ntara ya ngozi abanyeshuri bitekanijwe ko bapimirwa ku kibuga agasaka ku bitaro by'ibuye muri komine mwumba iby'ikiremba byo mu mivo n'iby'umusenyi muri komine ya tangara igihe cy'isaha tatu n'igice niho batangura gupima uwo mugera wa korona virusi abo banyeshuri biga mu mashuri afite uburaro bitabye ku bwinshi haje ariko n'abapolisi bagizwe ahanini na bashasha ariko barigishwa igipolisi hamwe rero n'abanyagihugu basanzwe isaha zitatu abariko bapima bavuga ko naho babandanya kubona baza ari benshi babaheza kuko abakozi n'ibikoresho bikwiye abari aho bari begeranye ku mirongo kandi harimo n'abatambaye agafukamunwa bagerageza kubatandukanya ariko ntibyakunda kuko nka gusiga ikibanza ngo hagire uwicokezamo muri abo baje kwipimisha korona virusi kandi atari abanyeshuri benshi bamenyesha ko baje kubera mu miryango iwabo haba haraye hatowe uwurwaye mbere muri abo bari ku kibuga bari baherekeje abipimishije ejo ku bitaro bikuru by'ingozi bakavuga ko kuri ibyo bitaro hat hatowe abafise coronavirus virus tatu na bane kuri uyu wa kane icyo gikorwa cyo gupima abanyeshuri n'abakozi bo mu mashuri afise uburaro kikazobandanya gushika ku munsi w'imana ingozi tonari muzagara radio isanganiro arakoze polinari muzaga reka tugaruke hano mu gisagara cya bujumbura ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo igitoro ngo bugiye gukurikirana hagufi ku munsi ku munsi ibijyanye n'iyinjizwa n'urudandazwa rw'igitoro ibyo leonidas sindayigaya avugira ubwo bushikiranganje bw'ubutare n'agataka abivuze inyuma yaho hibonekeje ubukene bw'igitoro muri zino ndwi zibiri zirangiye aremeza ko icyo gisata kirimo intambamye zitari nke ariko ko ziriko ziratorerwa inyishu mu gihe hari abavuga ko isoko yo kwinjiza igitoro ifiswe n'umuntu umwe Leonidas Ndayigaya arabihakana ahubwo ahamagarira n'abandi gushira imitahe muri ico gisata tumutegabiri twaragize inama kuri umunsi wa mbere n'abasanzwe binjiza igitoro mu gihugu eh, twasanze hariho abantu bamwe bamwe muri bajya basanzwe binjiza icyo gitoro baronka ry'amafaranga y'agaciro hanyuma bakakoresha ibindi icyo gitoro ntibacinjize uno munsi amasosiyete yashika nk'atandatu yinjiza igitoro umugabo muri abo twasanzeho batinjiza icyo gitoro izindi ngwani hari uno munsi urashobora gusanga muri bajya basanzwe binjiza igitoro hariho amasitasiyo serivisi badahereza ugasanga agira ati jewe wagenewe abakiriya banje ayandi masitasiyo serivisi akukira naka icyo gitabo kitabonetse iwe ntibaronka hari ikibazo dufise gikomeye kijanye n'ububiko ntegabizoza ico ni ukwita stock strategic urashobora gusanga bishitse aya masitasiyo serivisi yo nyine akanyegeza igitoro bagakereya cyo no kwita ibura ryacu penuri artificielle kugira ngo habe ibintu vy'amaspekulation ikino uvuga mu ngwane igitoro gifise harimo agatosi mu gukurikirana ku munsi ku munsi ibijyanye n'igitoro uno munsi ingwane zarabonetse z'umwanya mugabo igitoro cyasubiye kuboneka ariko ikigiye gukorwa nuko ubwa mbere na mbere ni uko dutegerezwa ubushakashatsi gukurikirana kuva bagitanga bujya buryo ku basanzwe binjiza igitoro kugezaho igitoro bagihereza amasitasiyo serivisi ikindi ni icukwiyumvira hamwe twebwe ubushikiranganje n'izindi nzego ingene n'ukuri hoba iki twita stock strategic hakaba ububiko bw'intega bizoza kandi tukibaza yuko eh, bigiye mu ngiro izi ngorane zimaze iminsi ziba zitosubira ubu akaba ari leonidas sindayiga yavugira ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka ugusubiza ku murongo abashingwamanza bataye umurongo n'iby'inzego z'abashingwamanza zigiye gushimikira ko muri uno mwaka w'ubutungane mushasha mu birori byo kugurura umwaka w'ubutungane kuri uno wa gatanu metre jean bosco bigira imana arongoye urwego rw'abashingwamanza mu ntara ya gitega avuga ko bagiye bagiye hamwe kugira bafashe mu gutora inyishu ibibazo bimwe bimwe bihanze igisata cy'ubutungane kurikira Jean Bosco Bigirimana arongoye urwego rw'abashingwamanza mu ntara ya Gitega turamutse dusubira ku kivi inyuma y'akaruhuko k'ukwezi k'umunani gasanzwe gatekanijwe mu butungane ni umwaka dutanguye mushasha w'ubutungane eh, twashize ku civugo ngo kandi ko tubiri tuvuranwa ubupfu turaheza turabona yuko hariho ibibazo tudashobora gutorera inyishu twenyine tutagiye hamwe niko rero kujya hamwe turabona yuko nk'ibibazo bijyanye n'indero n'akarangamutima k'abashingwamanza tutoshobora kubitorera inyishu agaca akubwira yuko ari uwo mu rwego runaka iyo yumvise ko atari gurimwo ibyo rero tukabona yuko turabye nabi twahava dusanga dusigaye tugwiriyemo abadutukisha turabashingwa amanza ko kuja hamwe rero kugira ngo tugire tuti abashingwamanza b'i burundi naba naba naba mbere tukaba hari n'inomero y'urutonde niwo mugambi dufise Radio isanganira bujumbura ni kuri mega esi mirongo inani n'icyenda n'ibicindwe tubandanye n'ano makuru abana bagera ibihumbi mirongo umunani na bibiri bo mu mashuri mato mato mu ntara zitatu kirundo mu yinganangozi niyo bagiye gufungurirwa ku mashuri mu kiringo cy'imyaka ibiri amasezerano yo gutanga iyo mfashanyo yabaye hagati y'userukira igihugu cy'ubuyapani mu burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba imfungurwa pam hari kuri uyu wa gatanu iyo mfashanyo ikaba yatwaye amafaranga arenga umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika uwaserukiye igihugu cy'ubuyapani avuga ko bipfuza ko abana biga baronokewe maze umwimbu wiyongere waserukiye ubushinganganji bw'indero ari we burikukiye Hermenegilde arashima ico gikogwa agasaba ko n'izindi ntara zofashwa nazo zikakurikirwa reka dutega abiri Hermenegilde burikukiye ni umunezero udasanzwe eh, kuko eh, duhejeje kuronka ingabire ingabanwa izotuma abanyeshuri mu mashuri shingiro bashobora gufungurirwa muri uwo mugambi w'igihugu twita kantine sikorera n'akanyamuneza rero ntangere eh, turashimye cyane rwose uwo mugambi nk'uko mwabyumvise uzorangurirwa mu ntara zitatu z'uburaruko bw'igihugu ariyo kirundo muyinga hamwe na ngozi uyu mugambi ariko ni uwuje gusahiriza iyi mfashanyo nije gusahiriza umugambi kuko umugambi wo n'ubundi wari usanzwe uri kurakogwa eh, mu gihugu cyose naho kumbure udashikira amashuri yose yo mu gihugu ariko ariko arangurwa mu gihugu cyose turashima rero cyane kubera ino mfashanyo iza gutuma noneho amashuri azofungurirwa aca yiyongera bigaca bituma kandi n'abanyeshuri bazoronka izo mfungurwa biyongera bigatuma rero kumbure eh, n'umwimbu mu mashuri uzoheza ukagenda neza naho biri uko harasigaye igice kinini cy'abanyeshuri batarashikirwa ah, n'izo mfungurwa ukabananya dusaba abagira neza duhera kuri abanyene bama bitanga no kuvuga ah, ishyirahamwe PAM hamwe n'igihugu cy'Ubuyapani eh, kugira ngo eh, babandanye bongereza imfashanyo eka mbere n'abandi bose bashobora kugira ico bafasha nabo nyine bagira icyo baterereye kugira ngo abo banyeshuri basigaye nabo bashobore gushikirwa n'imfashanyo nk'uko leta y'u Burundi isanzwe ivyipfuza yifuza yuko abanyeshuri bose bo mu gihugu boshikirwa n'izo mfungurwa kugira ngo bige tukiri muri ico gisata c'indero gushaka amaronko bakiri bato ni kimwe mu bituma abana baheba ishure bakaja mu bikorwa vyo kwimba ubutare aho ni ku mutumba kamara magambo komine butindi ntara ya muyinga bamwe bavuga ko batangura kuja muri ivyo bikorwa iyo basohotse ku ishure ibibaviramwo heba iyo baronse udufaranga mu ntwaro muri komine bamenyesha ko atategeko ribuza abana kwimba ubutare rirajaho ariko ko bitwararika kubuza gusuhuza amashyirahamwe y'ababwimba gukoresha abana bakiri bato omera nduwayo yari aho ibutihinda abo bana bakorera mu birombwe by'imbwa mw'inzahabu ngo bavyitwararike iyo basohotse ishure ariko iyo babironsemwe amafaranga afadika bituma bahe bakwiga je siniga bano yabuze amahera yo kunyandikisha ufise imyaka ingahe 14 baracaye hari gihubura gihutaha nko nyene waje umaze kuronka iki amahera 50 ukoze impuzu ubundi wambara nk'iyo eje ndiga umunani kuri sekomere kamara amagambo ehe turaja gucaya duhiga amahera nko mu buruhuko gucaya kuronga abasi nk'ibivu gahigamwo inzahabu gutandukanya ivu ayandi mabuye asanzwe n'inzahabu jewe bisanzwe buke buke hari usanga bitanu cumi mirongo ibiri kuduga nka mirongo itanu uri kw'ishure nta kuntu woronka umwanya biruhuko turacaya cyangwa tukagurura hariyo umuyaga mwinshi turaduza nyene birya inkungu givamwo mu ntwaro bibaza ko uguharanira amaronko ariyo mvo nyamukuru ituma abana bakunda inzahabu kuruta ishure Salvatore Ngaruye ingabo n'umuhanuzi wa musitantera jejwe imibano bajya banugamira ba mu kibano nk'abandi barabona bajya abantu bafise amafaranga bayarose mujya mu koperative ukuntu usanga bamerewe neza banyonga imodokari amapikipiki nabo bakaca bumva barashidutse nabo batarakuza iyo myaka yo kuza kuyima bakabona ko ubuzima ahubwo aho buri ari hajya nyene bimba ibyo bintu nubwo biruko ukubuza amakoperative ahurikiyemwo abimba butare gukoresha abana gukurikirana n'umwitwarariko w'abajejwe intwaro nk'uko vyemezwa n'uwo murongozi nasabye nta tegeko musitanteri arandika rivuga yuko abana bataza ku butare ariko tuba tuguma duhimiriza abagirango ajya mu koperative tukabwira yuko mu bakozi bakoresha tudakwiye gusanga harimo abana batarakuze imyaka cyane cyane bajya bakiri ku ishuri kuko tuba tumaze kubona yuko mu turere bimba mu ubwo butare biboneka yuko hari umurindi w'abanyeshuri baheba ishuri nubwo ibitigiri by'abahevye ishure uno mwaka bitaramenyekana ubuyobozi bw'indero mu ntara bumenyesha ko ukwimba butare ari imwe mu mvo zituma abana batiga butihinda arakenuye Omer Nduwayo rusansuma rw'abantu uburaro burimye n'ubworozi rwa 2022 ngo ruzofasha leta n'abasanzwe bayifasha kunganira imigambi y'iterambere ivyo byashikirijwe kuri uyu byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umukuru w'igihugu mu gutanguza ibikorwa byo rusansuma umuyobozi mukuru w'ikigo gitorokanya ibiharuro yamenyesheje ko ico gikorwa kizo bizotwara amafaranga arenga imiliyaridi mirongo ine z'amarundi Arthur Kavabushi ubwo rusansuma rwa kane rw'abantu uburaro uburimyi n'ubworozi bwo muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri rukaba ruzoba rufise icyo rwisangije kuko hashyizwemo uburimyi n'ubworozi atanguza ibikorwa by'urwo rusansuma umukuru w'igihugu evarisito ndayishimiye yamenyesheje ko bizobafasha kumenya uko bunganira imigambi y'iterambere iyo rusansuma bizofasha gushyira ahabona ibiharuro bigezwe ku bijyanye n'abenegihugu uburaro uburimyi n'ubworozi maze ibyo biharuro bifashe leta kunganira imigambi y'iterambere ry'igihugu yisunze ibyo abenegihugu bakeneye ibyo biharuro bizofasha kandi n'ishyirahamwe oni n'ibisata byaryo abasanzwe badushyigikira mu iterambere nabo nyene bose bazokurikirana ingene busumbasumbane bw'iterambere ry'ibihugu byo ku isi Eh, abashinzwe babikurikirana nibo baca bamenya neza ikibanza c'uburundi mu bijyanye n'ubutunzi cane cane mu burimyi n'ubworozi ugufungura neza no kubaho kwiza kwa bene gihugu umuyobozi mukuru w'ikigo cegeranya ibiharuro istebu nikora ndayishimiye yavuze ko hazokoreshwa imiriyaridi zirenga mirongo ine z'amarundi uburyo bwose hamwe usansuma izotwara imiriyaridi mirongo ine n'umunani n'imiliyoni miliyoni amajana atanu na mirongo itandatu na zitandatu n'ibihumbi amajana indwi na mirongo icyenda n'indwi mu mafaranga y'amarundi ubwo buryo bwatowe dufashe ko rusansuma izomara imyaka itanu ku banyagihugu bangana n'imiliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana munani mu burundi hakaba hari hamaze kuba rusansuma zitatu iyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi n'icyenda igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na munani artire kavabushi kugira imyimenyerezo yo kwiruka imetero ibihumbi bitanu biri mu biriko bifasha umunonotsi francine niyo nsaba gutahukana ibibanza vya mbere mu mahiganwa mpuzamakungu ya diamond league bishikirizwa n'urongo ishyirahamwe rya atletisme mu burundi ambasaderi diodone kwizera amenyesha ko mwishyira amashirahamwe arongoye bashimishwa n'ukuntu umunonotsi ariko aratera iteka igihugu bakavuga ko biteguye kubandanya bamushigikira tumutegabire nkuko twamye tubivuga nuko Francine yatangaje isi agatangaza n'abantu banonose ibya na jewe ndimwo ibyo ariko arakora muri atletisme tuvyakira neza cyane gose na cyane cyane tubonye ibibanza afise ku isi ari uwa mbere ku isi mu metero ibihumbi bitanu nabyo nk'uko mubizi Gomez aherutse gutahana ikibanza ca mbere mu mahiganwa yitwa Diamond League mu gihe yabaye wa mbere mu metero ibihumbi bitanu naho yabigiriye kuri piste ifise imetero amajana atanu na mirongo itandatu rero turiko turaraba ivyo Francine yagize muri uyu mwaka nk'ivyo vya Diamond League ho ndabibabwiye abaye n'umurundi kazi wa mbere n'umurundi abahungu n'abakobwa bafatanye gutsinda iryo higanwa rya Diamond League jewe naragerageje mu gihumbi icyenda mirongo umunani n'umunani nashoboye mu kibanza cya gatatu ku isi ni igiki kiriko kiramufasha gutabukana intsinzi muri aya mahiganwa n'umunonozi Fasine Innocent abo basiganwa bamaze imyaka n'imyaka biruka ayo mahiganwa y'imetero ibihumbi bitanu n'imetero ibihumbi icumi tukaca tumufatira ko akarorero ku bahungu n'abakobwa yuko ivyo Francine ariko arakora abandi bobikora iyo ntambwe ashize ko bakavyoza bakayishika ko nabo nyene uraca bugacana ayandi mu bidukikije Ishamba cimeza rya ruvubu riri mu ntara zine z'Uburundi harimo intara ya Cankuzo riri ku buringanire gitari ibihumbi mirongo itanu umuhinga mu bijyanye n'ibidukikije n'ibinyabuzima asigura ko iryo shamba rifise akamaro kanini nko gutanga akayaga keza n'imvura Dr Jacques Nkengurutse avuga yamara ko bamwe mu banyagihugu begereye iryo shamba bama mu matati kubera imvo zitandukanye imwe muri izo mvo ngo ni uko ibikoko biva mu ishyamba bikonona imirima yabo ariko bano batari bubige n'urwara ucana ayandi y'ibidukikije na vestine butoye Ishamba kimeza rya ruvubu riri ku buringanire bw'ihegitari ibihumbi mirongo itanu rica mu ntara zine z'igihugu cankuzo ahari igice kinini cy'iryo shamba muyinga ruyigi karusi rigizwe n'ibikoko bitandukanye nk'inkende imbogo inzoka n'inyoni zitandukanye imvubu ziri mu ruzi rwa ruvubu rwitiriwe icyo gikoko ruca muri icyo kibira nyene ingona hamwe n'imfi harimo kandi n'ibiti n'ibyatsi bitandukanye uri bivura indwara zimwe zimwe eka n'ibiriki ivyamwa bifungurwa ishamba rya ruvubu rifitiye akamaro kanini igihugu cy'u Burundi na cyane cyane abahegereye muhinga mu bidukikije Jacques Nkengurutse adondagura nk'akayaga keza imvura imiti y'ikirundi n'ibindi bwa mbere na mbere imbere y'uko intambara iza hari ahantu hagendera ingenzi kubera burya icyiza cy’uko ahantu hinyiza amahera ku mafaranga yazanywe n'ingenzi ni uko ari abantu baza bakaratira ijisho bakagana ataco batwaye no mu byuga twakoze abanyagihugu barabona yuko ishamba rizana imvura rizana akayaga keza rirafasha mu kugira ngo inzuzi ntizuzure icya kabiri bakavuga yuko ritanga akazi naho biruko umubano hagati y'abegereye iryo shyamba tukarubona bakaduhana bakaduca amande atari ko twebwe kandi inka yacu ihuvye igashiraho ikirenge ibara rikagwa bakaduca bakadufunga muri bucana yandi zokurikira tuzobabwira ingaruka z'uwo mubano mubi hagati y'abegereye ishyamba cimeza rya ruvubu n'icokorwa kugira iyo mubano mubi uhave ishyamba rushirizweho gukingirwa arakoze Festine butoyi n'uwo muhinga mu bidukikije mwakoze namwe mwese mwariko muratega abiri ano makuru yakenuye na François Kimana yari mu buhinga bw'ibyuma umutaga mwiza kuri mwese